ayo nayo akaba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kwandikisha amatongo biracari ku murindi muto mu ntara ya Bubanza aho abantu barenga gato ijana na mirongo irindwi aribo bamaze kwandikisha amatongo yabo mu biro bijeje icyo gikorwa muri iyo ntara haracibonekeza ugukwega amaguru mu gukurikiza ingingo zashyizweho na leta zo kwirinda covid cumi n'icyenda kuri bamwe mu badandaza bo mu isoko ya mwaro imvo ni muri aya makuru ndasubiriye kubaramutsa kaze mw'idonido ryano makuru duhera mu gisata c'uburimyi Abantu barenga agati ijana na mirongo irindwi nibo bamaze kwandikisha amatongo yabo mu biro bijejwe ico gikorwa mu ntara ya Bubanza mu ntumbero yo kuronka impapuro ndangatongo. Egide Nshemezimana arongoye icyo gisata akavuga ko abo bantu ari bake cyane ibyerekana ko abanyagihugu bataratahura akamaro ko kwandikisha amatongo kandi bifise akamaro mu kugabanya Indiane zifatiye ku matongo ku matati y'amatongo murantunga hamwe no koroherwa gusaba ingurane mu mabanki Space Caritas Kabanyana mu kwezi kwa kabiri uno mwaka niho icyo gisata cyandikishirizwamo amatongo acugururwa hano mu ntara ya bubanza abantu bazari bake bake ntibaravyumva bari bakeneye yuko eh, babisigurirwa gusumba kugira ngo abantu bose bumve yuko ari umugambi w'igihugu kandi ari umugambi mwiza cyane umugambi ushobora kubateza imbere turamaze kwa registra abantu bashika ijana n'irindwi na batandatu amatitre de propriete amaze gutangwa eh, turamaze kuronka amatitre de propriete ashika mirongo umunani amaze gutangwa Egide Semezimana asigura ko n'imiburiburi abandikisha amatongo bari kungana canke bakanarenga igitigiri c'ingo ziri hano mu ntara ya bubanza nazo zikaba zirenga ibihumbi mirongo irindwi nk'uko mu ntwaro babimenyesha egide shemezimana arongoye icyo gisata ngaha aranavuga ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore guhabwa izo mpapuro dokima dusaba tuca tumusaba inkomoko y'itongo tukamusaba ingene yaharose tukamusaba attestation de possession akanamenyesha ko abanyagihugu bakwiye guhimirizwa bikwiye kugira ngo batahure akamaro ko kwandikisha amatongo yabo amatati y'amatongo ngo aragabanuka kandi uwumaze kuronka titre de propriété ngo arasaba ideni mu mabanki bitamugoye ariko rero Egide Shemezimana aravuga ko abakora muri icyo gisate bafise ingorane zo kubura uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashike ku mitumba guhimiriza abanyagihugu spes caritas kamanza radio isanganiro Space Cartas kabanyana tugukengurukire tukiri muri ico gisata nyene c'uburimyi amahegitara arenga amajana na 50 niyo uruganda rwa Cogerco ikorera mu ntara ya Cibitoke rumaze gukomorerwa n'umugujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu kiringo c'imyaka itatu urongoye urwo ruganda mu karere k'ubuseruko amenyesha ko abanyagihugu aribo bari barigaruye ayo matongo ya leta yongera ko kandi ko hakiri n'ayandi mahegitari arenga amajana atatu akiri mu minwe y'abo banyagihugu Mathieu Bidahana agasaba uwo mugujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo kubandanya babakomoreza ayo matongo asigaye nayo abajejwe intwaro n'umutekano abasaba gufasha kumvisha abo bose bari mu matongo atari rwabo kuyavamwo ku bw'abo banyagihugu nabo ngo bararenganijwe bagasaba uwo mugwi kubanza gutohoza imbere yuko bakwa amatongo yabo mu gisata c'inkino bizimana Karim niwe yatowe kuri uyu w'imana n'abakunzi b'umugwi w'umupira w'amaguru wa interstar mu kibanza cy'uwugiye kurongora uwo mugwi wo mu gisagara cya bujumbura mu kiringo cy'imyaka itatu akaba yatowe ku majwi ijana kwijana ku bantu bose bari batoye asubiriye umushinga ntahe gaston sindimwo yahora urongoye uwo mugwi uherutse gukoroka uva mu cyicaro ca mbere ujya mu cyicaro cya kabiri inyuma y'akaruhuko gatoya turabandanya n'ano makuru isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri nayo masaha nyine mu ntara ya kayanza aho tugiye kubandaniriza no makuru mu gisata cy'umutekano abantu mirongo ibiri n'umwe barapfuye abandi barenga agati ijana na mirongo itandatu barakomereka mu mwaka uheze mu ntara ya kayanza biturutse ku masanganya yo mu ibarabara mu gipolisi mu bavuga ko umuvuduko hamwe n'akaboregwe kuri bamwe bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu ari bimwe mu byateye ayo masanganya uburongo igipolisi muri iyo ntara agasaba abajejwe intwaro gukora n'abajejwe isata gitunganya amabarabara mu Burundi mu kubaka twa tudunduri tugabanya umuvuduko wo mu ibarabara na cyane cyane ahahurira abantu benshi mukayanza Patrick Nsengiyumva kuko abajejwe igipolisi mu ntara ya Kayanza nguretse umuvuduko munini kuri bamwe mu bagendesha amapikipiki n'amakinga hamwe n'akaboregwe ugusamara kwa bamwe n'abandi mu bagendesha ivyuma harimo n'imiduga hamwe ndetse n'amabarabara yasidaguritse atuma imiduga ihushi barabara muri bimwe mu bindi vyateye ayo masanganya urongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza amenyesha kandi ko muri ayo masanganya menshi yatewe n'abagendesha amakinga mu masaha ya nijoro mu ibarabara ry'igihugu mu gihe ivyuma vyabo bidafise amatara abafasha kubona neza ibarabara nubwo biruko warongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza n'ay'abakomerekeye muri ayo masanganya warongoye igipolisi mu ntara ya avuga ko bavuye ku mirongo umunani n'umunani mu gice cya mbere c'uwo mwaka bagera ku mirongo indwi na bane mu gice ca nyuma c'uyo mwaka mu gipolisi mu Kayanza bamenyesha ko kugira iyo ntambwe ishikiwe ko ari amanama atandukanye yagiye aragirishwa bagendesha ibyuma byunguruza abantu n'ibintu muri iyo ntara kugira ngo bibuswe amwe mu mategeko agenga ico gisata hamwe n'ibihano bitegekanijwe kuwa yarenze ikindi ngo ni uko hafashwe n'ingingo ko ata n'umwe agendesha ikinga yoza ararenza isaha cumi na zibiri z'umugoroba mu ibarabara. urongo igipolisi mu Kayanza asaba agendesha ivyuma kwirinda kabaregwe n'umuvuduko munini mw'ibarabara naye abajejwe intwaro OPC Dieu Gabendi kuriyo abasaba kuvugana n'abajejwe igisata gitunganya amabarabara kugira ngo hubakwe twa tudunduri turinde umuvuduko na cyane cyane ahahurira abantu benshi mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro Patrick Nsengiyumva tugukengurukire mwari mwavyumvise mu ntango zano makuru bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya mwaro ntibagikurikiza ingingo zo kwikingirikiza c'umugera wa COVID-19 bavuga ko hamwe bitumwa nuko iyo soko ifise ubukene bw'amazi ahandi naho bakabona ko uwo mugera utakibaho cizatanaza umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya mwaro avuga ko abandanya himiriza abanyagihugu kureka kwijajara bagakurikiza ahubwo ingingo zashinzwe na leta Lidi Gahimbara ubwo coronavirus ngira yaragiye je nabwo nabibona twe turasanga no batanabandura uyu numwe mu badandaza bakorera mu isoko ya mwaro bavuga ko abanyagihugu bo muri ako karere badebukiwe mu bijyanye no gukurikiza ingingo zo kwikingira umugera wa corona muri iyo soko bisanzwe no nta kintu kimwe bicura ahubwo coronavirus ngira yaragiye je nabwo nabibona twe turasanga no batanabandura ndiko ndaraba cyo kwikingira coronavirus bagokiye bamwe muri turi bataho cahetse kitakibaho kubera nta muntu n'umwe buyagira ndaza ni bake bagikaraba hari ndobo tugishyira kibazaho cahetse iruhande yo kutitwararika ibijyanye no gukaraba iyo soko ya mwaro irangwamo ubukene bw'amazi nk'uko bivugwa n'uyu mudandaza ibituma ibijyanye n'isuku bigorana twe ino soko ya mwaro kuko ukwezi kugitanga nta mazi twe dufise imvura utarusa amazi ni ibintu by'isuku usanga kenshi atari kirenga kubera byose bizanwa n'amazi twe ino soko ya mwaro mu isanzwe nta mazi dufise asiti nyakamwe patrice arongoye isoko ya mwaro aremeza ko abantu bamwe bamwe bamaze kudebukirwa no kwikingira umugera wa covid cumi n'icyenda hariho hamwe hamwe bamaze gukebukirwa bibagije ngo kumbura umugera wa korona virusi waragabanutse ariko benshi bakabyumva nk'uko kutariko kandi bakabibona nk'uko kutariko umugera wa korona virusi n'ubu urabandanya ku kijyanye n'ubukene bw'amazi naho uwarongoye isoko ya mwaro avuga ko icyo kibazo amaze kugishikiriza abamukurira twari twagishikirije ko amazi yagabanutse yagabanutse baca batubwira ati birashobora gushika iyo umuyaga nk’ubucitse ucitse ngaho imwaro amazi arashobora guca agabanuka bagaca baja kuyavoma ku mwobo ciza atanazi umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya mwaro avuga ko babandanya amahimiriza ku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 Nduwayo yamfashije mu bihinga by'ivyuma amakuru mwayashikirijwe nanje Jerome Akizimana mukanya Francine Dokubgayo na Yvette Nijimbere makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru blabla by'abarundi baba mu mahanga byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ijambo ry'intangamarara mugenzi wacu atangura yibutsa amajambo yo atwara igihugu cya tanzania pombe magufuri ahavuga ati reka amajambo mukora akazi uwo mwanditsi ahagarara ku bintu bitari bike vyemewe n'abo barundi baba hanze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu n'imbere yaho amanama ngo yarabaye haranahanahanwa ivyiyumviro ndetse n'intererano ariko ngo vyahereye mu majambo iwacu kikababazwa n'ingene ubu mu bihumbi bibiri mirongo ibiri rimwe ibiganiro byamari vya bindi ibivugwa bikagarukwa ko ni vya bindi nyene bijanye n'intererano yabo mu bijanye n'umugambi w'igihugu w'iterambere aho umuntu yotahura ko bimwe bimwe bija vyarakozwe ibi ibindi bikiriko birasubirwamwo muri iwacu bagasozera bavuga ko ataco bimaze kwemerera abarundi bitagenda ariko kandi ngo abarundi baba mu bindi bihugu barafite ico baterera mu butunzi bw'igihugu yamara rero abiki gihe baracanyemwo abandi baja muri politiki kanatsinda gusuko twasigaye mu gihugu bituma tuba nk'abana badandaza k'indoto leta y'u Burundi yahagurukiye amashirahamwe yimba ubutare niko ikinyamakuru Burundi Eko kibibona bagenzi bacu bandika ko leta y'u Burundi yahagaritse ibikorwa by'ayo mashirahamwe ngo kubera tacho iri kirunguka yibutsa ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Burundi bwatanguye ibikorwa byo guhingura ubutare ku buryo bwa kijambere amasezerano menshi n'amashirahamwe ashaka gukorera muri ico gisata yaratewe ku mukono umwanditsi w'intangamarara akavuga ko uguhagarika ayo masezerano atawe byatangaje uravye ingene indongo zitandukanye kurangiza izimaze iminsi zishikira ku rubuga amafaranga ari hagati y'imiliyoni mirongo itandatu na mirongo irindwi z'amadolari y'abanyamerika niyo Burundi bukura muri icyo gisata c'ubutare ku mwaka ku mwaka nk'uko bibandanya byandikwa n'ico kinyamakuru hamwe rero ngo ayo mashira aheruka guhagarikwa yo kwitwara mu butungane leta y'u Burundi ngo irashobora umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari niwe yabagabishije mu nama yabaye kuwa kabiri ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi inama yo kurabira hamwe vyarangowe n'umugu ukinga ibiza mu ntara n'ico kugwa mu minsi iri imbere ku bwa Pierre Claver na k'umuryango w'amanama yo guhimiriza rabandanya kandi ibihano bizofatirwa abo bagirwa n'icaha ni muri iyo nama nyene yatunganijwe bafa byafashwe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu gitaha bimukira OIM e Chantal Irakoze musitanteri wa commune Cankuzo yamenyesheje ko abantu batatu bamaze guhagarikwa bagirizwa guturira amashamba abana babigeme birabujijwe ko bataha reka dutere imbere vyandikwa n'urubuga rw'abanditsi yaga nta mukobwa wo gutahijoro. umwanditsi wa yaga akoresha iryo jambo yerekana ko rikoreshwa n'abavyeyi benshi abona ko abakobwa bahura n'inzitizi nyinshi zo mu kibano yishimikije igishingantahe ca Nadeje akoresha amajambo yiwe agira ati by'ukuri ingene abavyeyi badufata bingeza ahantu ngezaho nshaka kugira ubugeni uwo dukundana yemeye noca ngenda tukabana naho bari mu buzima bubi ako nguma nugaraniwe mu nzu birakenewe gutanga indero nziza nk'uko vyemezwa n'umwanditsi wa yaga ngo ariko abavyeyi bategera bategerezwa gutahura ko ibintu byahindutse bakareka kuguma barera abana uko babarera haraheze imyaka mirongo itanu umwanditsi abona ahubwo ko ababyeyi bogwiza ibiganiro kugira habeho ugusoneranira na hano duciye dusozerera no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi turangije mukaba mwayashikirijwe na Yvette Rinjimbere afadikanije na Francine Ndeyo kubgayo ibihe byiza hose muherereye naho utaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru